50 копійок заплатить. Нічого не розумію, що це вроджена балакучість, чи така вже скупість, чи, може, намагання заговорити мене, відвернути увагу довести, що він саме в понеділок увечері, коли загинув дидуляка, був у Світлограді, а не в Клепарівську. Якщо останнє, то це, звичайно, мусить насторожити, бо навіщо поспішати з Алібі? коли тебе ні в чому не звинувачують. Е, вибачайте, Романе Михайловичу, але вам уже, мабуть, розповіли про дещо незвичайні обставини смерті дидуряки. Е, так як і Степанович розповідав у загальних рисах. Коли ви останній раз бачили дидуряку, тоді ж у понеділок наприкінці робочого дня. Точніше, не пригадаєте, десь о пів на шосту, як він виглядав. Чи був чимось е, засмучений, е, стурбований, збуджений? Хіба збуджений, але збуджений радісно, аж ніяк не засмучений. Зайшов до мене повідомити, що завтра вранці виїжджає на тиждень до Навроцька з приводу облицювальної плитки. Навіщо? Нема потреби туди їхати, зауважив тоді я. А мене керуючий посилає, кинув він. Я сказав, що поговорю про це з Яком Степановичем. Він розсердився. Це ваша справа, говоріть, а я мушу бігти оформляти відрядження і вискочив з кабінету. Більше я його не бачив. А чому ви були проти його відрядження? Лише через те, що керуючий з вами попередньо не погодив? Коли хочете знати, то й тому. Бо це ж не годиться, погодьтеся, коли таке робиться через голову начальника відділу. До речі, таке раніше траплялося, коли керуючий, не погодивши зі мною, е, раптом відправляв дедуряко у відрядження. І я вже натякав Якову Степановичу, що подібні акції е, не сприяють зміцненню дисципліни та моральної атмосфери у відділі. А цього разу взагалі не було потреби їхати. Я буквально за годину до приходу дедуряки розмовляв по телефону з навроцькими товаришами. Вони твердо пообіцяли вже в середу відвантажити нам усю занаряджену на цей квартал плитку. До того ж у відділі і так уже двоє працівників були у відрядженні, а ввечері ще я виїжджав. Слід же комусь, як ти казав, і в крамниці залишитися. І ви говорили тоді з керуючим? Відразу ж подзвонив йому, сказав, що нема потреби дедуряці їхати. А він що? А йому якраз е, подзвонили по іншому телефону е, десь із обкому. Він сказав, що пізніше обговоримо це. Ну а потім я тут трохи затримався з паперами, як завжди, перед від'їздом. А коли це вже було десь по шостій, пішов до Якова Степановича, то двері приймальні вже були зачинені, хоч секретарка ще була на місці. За дверима чути було, як вона друкувала на машинці. Ну, махнув рукою, вирішив вже по приїзді поговорити з керуючим. А Чому ви вирішили, що там, за дверима, у зачиненій приймальні була саме секретарка? А хто ж ще? Лідія Петрівна досить часто після роботи залишається, друкує своє, потроху підробляє. Чоловіка в неї нема, а двоє дітей. То, може, і Яків Степанович ще тоді не пішов? Хіба вона б тоді приймально зачинила? Ні, безумовно, пішов уже. Вона лише тоді, як начальника нема, зачиняється після роботи. Мене, Романе Михайловичу, найбільше цікавить ваша думка про можливі причини самогубства. Та буля раса, він ляскає себе долонею по чолу і хитає головою. Чиста дошка, тобто. Для мене це повна несподіванка. Ви, як безпосередній керівник, мабуть, все-таки краще від інших знали недіщика. Як і Степанович знав його довше. Вони були знайомі раніше. Власне, він же взяв його на роботу і представляв мені. Можливо, керуючий знав його раніше, але ви протягом тривалого часу працювали разом, щоденно зустрічалися спілкувалися. Певне враження про людину повинно ж було скластися. Певне враження, звичайно, склалося. Але, як казали стародавні римляни,